Benvinguts a la nova temporada de la Torresponja. Aquesta nova temporada haurà moltes novetats en relació amb els més menuts de la casa, amb els nens i el infantil, però també anirem intercalant amb la mateixa estructura de, de, eh, de, de, de la Torresponja. I per començar, anem a, a, a, a, anem a parlar de, de les cultures i de les tra tradicions. Un company meu de, de la feina, que, es, que es, bueno, no, no li diré el seu nom, per, intimitat, i eh, aquestes tradicions i cultura de, del seu país. Per començar, ell hace países? de Brasil. Tenemos sur de Brasil. Hay el beledao, un baile típico caucho, parecido con la balsa en la forma de bailar, pero el ritmo musical es completamente diferente. En el suroeste es samba y pagode, típicos de Río de Janeiro y Sao Paulo. Antrán, a lo que que es el tema de la literatura, Lima, Barreto, Castro, Alves, en Brasil es conocido como el, escritor de, de, los esclavos con el clásico Navio Negreiro. Hay el maestro eh, Machado de Asís, también hay Carlos Drummond de Andrade, hay Cecilia, em, Meireles, Monteiro Lobato, estos son los más antiguos y, los clásicos. Después tenían al Dalton televisa el Paulo Coelho, el, el más conocido del mundo afuera, y el Ignacio de Loyola de Brandao. Cronología y las para, para la literatura portuguesa y la literatura brasileira. Al, al 1189, al trovadorismo, el cantigas, el humanismo, el 1418, en la poesía palaciana y el Vicente, y el, y el del 1527, os Lucianas, Camões, re, Y en la literatura brasileira tenemos el quinentismo en el 1527, literatura Informação literatura catequese. Eh, en el barroco, en el 1601, cultismo, conceptismo, es el algarismo en 1768, equilibrio fugere urbem, naturaleza bucólico, en el romanticismo, en 1866, el indianismo, ultraromantismo, en el realismo, naturalismo y mismo en 1881, crítica social, de busca prefeizado poética y el simbolismo en 1983, el subvade cosmos introspexao. En el modernismo, en 1922, la forma libre, cotidiano, regionalisme. Com que hi ha moltes coses, ho farem amb diferents episodis perquè així no sigui tan, tanta informació de, de cop. Ja sé que és molt, molt curtet, però el programa d'avui, però en, anirem fent... Aquestes coses no són fàcils, d'acord? ¿vale? i que així perquè la, els eh, oients ho vagin, ho vagin agafant a, a poc a poc, a poc, a poc d'aquests programes així de, de tradicions i cultura. Dir-vos que aquest any anem molt forts, haurà programes siguin curtets, escriurem uh, un, un blog per, per uh, eh, anir escrivint coses que, que, que, que vagi sorgint a, a, a les nostres podcasts. I també seguiu-me en, en el meu compte d'Instagram perquè també en, aniré pujant. Espero que us, us, hagi agradat el, el programa d'avui i, i moltes gràcies. Adeu! One, two, deixar ela brigar. Falar o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar. Falar o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não atento o pipi-pipi do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho eu não quero pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciumeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola solidão. Solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso fé. Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia Rio Negro e Solimões. Alô galera, bate a mão e bate pé. E bate pé e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Esse é o som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do sertão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Alô galera, bate a mão e bate pé melhor Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão. Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, né? Estou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, rei, meto a espora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade apertar eu chego rei, meta explora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar eu chego rei, meta explora. deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego e meto a espora quentinho meu coração Tá afim de emoção, tá afim de alegria Daqui pra frente é assim que vou viver Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero farra Quero aliviar a barra Jogar a paixão pra fora Vou dar um chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vou dar um chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vamos dançar, dançar, dançar Pula, pula, pula, pula